EA my Tweety Catchu FX gumagana. Para sa sino man nagtataka tungkol sa Tweety Catchu FX, ito ay isang head on para sa Tweety Catchu Dance na rumidikha ng mga epekto para sa iyong mga bijo. Ang epekto na ginagamit ko ay glass, nagbibigay ito sa iyong modelo ng malasalamin na itsura. Kung mayroon ka na naman mga katanungan kung paano iset up ang Tweety Catchu FX, huwag madatabiling mag-message sa akin. MWSS isa pang bagay itong camera motion na hindi bawalan walang para sa orihinan. Trailer Part 4 Ito ay para sa ang mundo ay ang Minecrafto. Oh.